Qur'ondagi qissilar Bu kitobni Eliyar umar nashr qildirgan bo'lib, uning savobini dadisi umarjon opisi danoxon qiyin otisi Niyoz Sodiq va qiyin onasi Risolat xonlarning ro'yiga beg'ishladi. Nashriyatdan Salom kitobxon. Misrlik mashhur olim va adib muhammad ahmad jadul mavloning qalamiga mansub qur'ondagi qissalar nomliq mazkur kitob nashr qilingandan buyon arab dunyosida kang tarqalgan bo'lib bir qancha tillarga tarjima qilinganligi ma'lum jumladan xitoy tilidan uyg'ur tiliga tarjima qilinib 1986 yılı ürümçide chiqadigan Dünya adabiyoti jurnalida e'lon qilingandan keyin ayrim kitob holatida bir qancha qitim besilib keng tarqitilgan Biz bu qitim mazkur kitobni 2008 yili Urumchida nashr qilingan nusxasi asosida yangidan nashr qilib tarqatdik. Kitobni qaytadan nashr qilish jarayonida bir qator muhim tuzatish elib berildi. Birinchi, kitob Xitoy tilidan tarjima qilingan bo'g'ashqa nurg'ulg'an kishi ismlari xato e'lingan. Bular asli nusxasi asosida tuzatildi. Ikkinchi, kitobda naql keltirilgan Qur'on Karim oyatlari tarjimada muallifning bayoniga aralashtirib etilgan. oyatlar muallifning bayonidan ayirib qo'sh tirnoq ichiga ilindi yoki qaysi so'rning qanchinchi oyat ekanligi ko'rsatildi uchinchi kitob asli arabcha nusxasiga selishtirish jarayonida bayqalgan xato tarjimalar tuzitilib asli nusxasiga yaqinlashtirildi muallifning qisqacha tarixi kitobning muallifi muhammad ahmad jadul mavla 1883 yili misrning miniya kentida dunyoga kelgan bo'lib o'n yoshga yetmagan vaqtda qur'oni karimni yodlab bo'lgan keyin qohiraga kelib al azhar oliy bilim yurtiga o'qishga kirib maktabni a'lo natija bilan tamomlab o'qituvchi bo'lgan bir ming to'qqiz yuz yettinchi yili uni misr marib nazorati angliyaga o'qishga evatgan u ta'lim tarbiya sohasida redinich universitetida bakalavrlik unvoni olgan keyin oksford universitetida uch yil o'qituvchi bo'lgan va bu jarayonda 1913 yili oksford universitetida jug'rofiya fanlarini tamomlab diplom olgan 1922 yildan keyin misr ma'rif nazoratida arab tili mufattishi qurilish nazoratida yeziqchilik tarjimoni va misr milliy kutubxonasining hay'at a'zosi qatorliq vazifalarda bo'lib 1944 yili 2 oyning 8 kuni misrda vafot bo'lgan muallif qo'lingizdagi kitobdan boshqa til adabiyot adab axloq qur'ondagi qissalar hadis rivoyat va tarjimonlik sohasida 30 parchadan ortiq kitob yozib qoldirgan uning kitoblari bo'libmi qo'lingizdagi qur'on qissalari nomli kitob arab va islom dunyosida keng tarqalgan va ko'p o'qilgan assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Odam alayhissalom Alloh taolo 2 kun ichida zaminni yaratdi. U zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barkatli qildi. Ahli zaminning rizqini belgiladi. Bularning hammasini 4 kunda tamomladi. Bu so'rg'uvchilar uchun bir javobdir. Ondan u osmonni yoritishga yuzlandi. Albuki u tuman holatida edi. osmon bilan ziminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar dedi ikkilisi ixtiyori keldiq dedi sura fusilat o'ninchi o'n birinchi oyatlar alloh taolo arsh ustida qaror oldi u kun bilan oyni o'z o'qida muayyan vaqt bo'yicha oylanishga buyurdi ondan farishtalarni yaratdi farishtalar allohga hamda sano o'qidi sajda qildi va sadoqatmanlik bilan e'tikobda turib ibodat qildi Ondan Alloh taolo yana Odam alayhissalomni va uning avlodlarini yaratib, uning ziminda turishini iroda qildi. Alloh taolo farishtalarga shunday dedi: "Men shunday bir xil inson yaratayki, ular keng ziminda turib emgak bilan tirikchilik qilsin. Ziroat o'simliklardan ne'matlar tepib ozuqlansin. Zimin ustidagi boyliklarni ichib foydalansin va o'z avlodlarini yetishtirib avussin." alloh taolo farishtalarni yaratdi hamda ularga mehr shafqat ato qildi shuni farishtalar uningga sig'inatdi va uningga bo'ysunatdi farishtalar allohning inson yaratmoqchi bo'lganligidan xabar tepib tashvishlandi ular bu balkim o'z burchimizni ado qilolmaganligimizdan yoki orimizda birarining allohning irodasiga xiloflik qilib qo'yganligidan bo'ldimikin deb ansirashdida darhol allohning oldiga kelib o'z sadoqatini bildirishdi yer yuzida buzg'unchilik qiladigan qon to'kadigan insonni xalifa qilib yaratamsan albuki biz bo'lsak seni pok deb madihiylaymiz muqaddas deb e'tiqod qilamiz dedi sura baqara o'ttizinchi oyat farishtalarning bundoq deyishi o'z tashvishlaridan forig' bo'lishi uchun edi ular allohdan o'zlariga yer yuziga tushib avlod yetishtirib ko'payishga ijozat berishni umid qilishadi Ular Allahның мехри шәфқатиге һәммәдән бурын наил булгачка, Аллаһ Тааланың кудрәт камалын һәммәдән бәк төшүнәт. Ular Allahның ирадәсен инкар кылышны ва Аллаһның парастыгы шәк келтүришне рава көмәйди. Адам алейхиссалам ва уның авлатларын кәмситишне мухаламайды. Ular Allahның якын хезмәткәрләре, садақатмен куллардан булгач, фақат Аллаһның әмриге итаат кылат. Аллаһ Таала уларның суалларына җавап бәде. ва va ularning ko'nglini yo'ritib shak shubha va g'am andishlarini tugatdi man haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman sura baqara o'ttizinchi oyat dedi Таала taolo farishtalarga xitob qilib shundoqla sizlarning keyingi ishlarga varislik qilg'uvchilarni tanlashdagi tadbirimni bilmaganliginglarmi manga ayon man o'zimning royi bo'yicha odam yoritaman o'zimga избасар bo'g'uvchini keyingi ишларга варис qilib tanlayman سلە تەخچ كۆرۈپ باقمىغان ئادەمنى كۆرسىلە. ئۇنى مەن راۋۇرس ياراتقان ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭلار دېدى. سۆرە سات 72 oyat alloh taolo odam alayhissalomni loydin yaratdi hamda uning teniga jon kirgizdi shuning bilan odam alayhissalom hayotlikqa erishib haqiqiy insonga aylandi alloh taolo farishtalarni odam alayhissalomga sajda qilishga buyurdi Ola Allah'ın iradəsini boyusunub izzət hörmət bilən Adəm əleyhissalamın aldığı gəldi və onunla səcdə qaldı. Və alən ki, iblis şeytan özünü çoğ tutub, xatalığını çıng durub, Allah'ın əmrini xilaflıq qılıb, Adəm əleyhissalamğa səcdə qilishni rədd qıldı. O kafir olub getdi. Allah Taala iblisdən öz əmrini rədd qilishinin və onunğa qarşılıq bildirishinin səbəblərini sürüşdürüb, "Ey iblis, Мен өз қолым білен яратқан инсанға сәжді қылыштын, саңа немі тосқылық қылды? Оныңғы сәжді қымаслығын тәкәббірлік қығалығыңдың мұ? Яки йоқыр мәртівеліклердің боғалығыңдың мұ? деді. Сөрісат 75-ci Иблис İblis rəngvazlıq qılıb, özünü Adəm əleyhisselamdan üstün və əqıllıq dəb atıdı. O, mərdi və uğrun və nam şöhrətdə heç kimini özü tənqinmaydı. Şuna, mən Adəmdən üstün sen meni o'tdini yaratding uni bo'lsa loydini yaratding dedi iblis allohdan oshkora yuz o'rib osiylik qildi allohning amrini mansitmidi alloh taolo o'z qudrati bilan yaratgan odamga hurmat bildirishni rad qildi shunga u kofir bo'lib ketdi alloh taolo iblisni osiyligi va allohning buyrug'iga qarshi chiqqanligi uchun jazoladi alloh taolo uninga xitob qilib sen bu yerdan yo'qol haqiqatan quvlandi bo'lding Sana qiyomat kunigacha haqiqatan la'nat bo'lsin, dedi. Sura Hijr 34-35-oyatlar. Iblis Allohdan kengchilik qilishni, oxir zamongacha o'zining hayot qoldirilishini tiladi. Alloh taolo uning talabini ma'qul ko'rib, uningga "Sen ma'lum vaqtgacha muhlat berilganlardan" dedi. Sura Sad 80-81-oyatlar. iblis allohning iltifotiga erishib o'z orzusini amalga oshirgan bo'lsimi lekin allohning qilgan marhamatidan ta'sirlanmadi aksicha yaxshilikqa yomonlik bilan javob qildi u allohga Sen meni gumrohlikqa qoldirganligingdan men ularni ozdirish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltiraman andin ularga cho'qim oldidan orqasidan o'ng yenidan so'l yenidan hujum qilaman sen ularning ko'pchiligining ne'matinga shukr qilmaydiganligini ko'rasan dedi Sura Arab 16-17 oyatlar. Sen özün tanlagan yolda meğeyve, tuyuq yolga ketive dep ayıpladı Allah Teala iblisni. Ularning ichidan ozdiroladiganlikka odamingni ovozing bilan ozdirg'in. Otliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilg'in. Ularning mollariga va bolalarga sherik bo'lg'in. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Sura Isra 64-oyat. Мен Маңа итқат қылған бәнділерімні әргіз сенің дамыңға түшірмеймін. Сені әргіз оланың хүкімраны қыммаймын. Уламы саңа бәйет қыммайды, яки сенің хилі мекірлеріңге құлақ санмайды. Сен кішілерінің хидайеттін аздырыш ниетіге кәген кәнсен, чоқым ичінішлік ақуатки қалысын. Мен сені ва әгешкі үчілеріңі чоқым доза қыташлаймын. Пәріштілі Адам әлейсаламға сәжді қалды. Оның артықчылығыны итирап қалды. uning martabasining o'zlarining martabasidan ustun ekanligini muayyanlashtirdi o'zlariga qaraganda uning allohning marhamat iltifotiga texammu bak sazovar ekanligini e'tirof qildi lekin shuning bilan birga farishtalar o'zlarining bilimini ko'rgan bilganlarini odam alayhissalomnikidan ko'p deb chog'laydi shunga alloh taolo odam alayhissalomga ilm ma'rifat ato qilib uning nazar doirasini kengaytdi Onundan keyin Alloh taolo farishtalarni chaqirib ularga deganlaringlar rost bo'lsa, bu shay'ilarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Sura Baqar 31-oyat. Allohning bunda qilishi farishtalarning ilmining kamligini ko'rsatib, ularga Odam alayhissalomning tutgan o'rnini inkor qilishga bo'lmaydiganligini aniq bildirish edi. Farishtalar duduqlab Allohning savollariga javob bera olmay qoldi. Ular mahluqot va mavjudotlarning ismini aytib berishga shuncha tirishib ko'rgan bo'lsimi amalsız amalsiz da o'zlarining iqtidorsiz kam aql ekanligini e'tirof qilishdi ular allohga seni pok deb biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz sen haqiqatan hammani bilguvchi hikmat bilan ish qilg'uvchisan dedi Sörü Bakar 32. ayet. oyat odam alayhissalom ilm ma'rifatni egilab nazar doirasi kang bo'lg'achqa alloh taolo uning ortiqchiligi va ustunligini namoyon qilish uchun uni farishtalar javob berolmagan savolga javob berishga undidi odam alayhissalom javob berdi ondin alloh taolo farishtalarga man sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman oshkor va yoshirin ishlaringlarni bilib turaman demaganmidim dedi sura baqar o'ttiz uchinchi oyat Pərişdilər Allahın iltifatını düşəndi. Onun adamını yaratışdakı sirri və məqsədini bildi. Allah Taala lənəti iblisni özünün mehri şəfqətindən məhrum qılıb, onunğa özünün qudretini göstərdi. Allah Taala Adəm əleyhissalam və onun xotununu cənnətə məkanlaşdırdı. Həm də onun qoşundaq bəşarət verdi. Sən mənim qılğan şəfqətimni esində məhkəm saxla. Mən səni öz qudretim bilan insan qılıb yaratdım. Fərishtələrini sənə səcdə qıldırdım. Mən yəni sana əqil parasət və ilim mərifət ata qıldım. Mən iblis lənətkardıgi şəfqət qilishni toxtatdım. O mənə boysunmağaşqa, mən onu yenə əyiblədim. Əbədilik cənnətni siləgi makan qıb bədi. Əgər sən mənə boysunsan, mening iltifatımga musharrab bo'lib bu jannatni mangu turaversan mobodi san va'dangga xiloflik qilsang man seni jannatdan haydab chiqarib do'zaxda azoblayman Şunu esingda çıng tutqinki, la'nati iblis sening va xotiningning ashaddiy dushmani. U bir amal qilib sizlarni jannatdan haydab chiqarmoqchi amin topmaydi. Alloh taolo Odam alayhissalom va uning xotiniga jannatning nozu ne'mat va meva-chevalarni xohlagancha elib yeyishga ruxsat qildi. Lekin ularni bir tip meva daraxiga yiqilishdan chekladi. Ularni uqqanmay qanmasin deb, ularga yana bu daraxtning qayerda ekanligini aniq ko'rsatdi. alloh taolo ularni barliq shak shubhidan xoli qilish uchun ogohlantirib mundoq dedi ey odam sen xotining bilan birga jannatda turg'in ikkinglar jannatning mevalaridan xohlagancha yanglar u daraxtga yaqinlashmanglar uningga yaqinlashsanglar nadomat qilib qolasizlar dedi sura arab 19 oyat alloh taolo ularga yana va'da qildi jannat sen haqiqatan ochqanmaysan va yalang'och qolmaysan hamda uningda haqiqatan ussab ketmaysan va isib ketmaysan. Sura Taha 118-119 oyatlar. Odam alayhissalom jannatga kirdi. Jannatda uningga nima kerak bo'lsa, shuning hammasi bor edi. Jannatning go'zalligidan kishining aqli lol bo'ladi. Odam alayhissalom hamma nozu ne'matdan xohlagancha bakramon bo'ladi. Jannatdagi dal-daraxtlar orasida uyan-buyan oylanib tomosha qiladi. daraxtlar soyishta sagida bo'zdiriladi gullarni uzilib puraydi shirin mevalarni tetib ko'radi obi kavsardan ichadi uning xotinimi tan o'zdirilib ko'ngillik ham baxtlik o'tdi la'nati iblisni alloh taolo o'z shafqatidan mahrum qilg'achqa u jannatga kiramay yuragi pichoq titilgandek bo'lib ketdi u odam alayhissalomning jannatda xotini bilan birga rohat farog'atda o'tayotganligini ko'rib qattiq azoblandi u odam alayhissalom va uning xotinining baxt saodatiga buzg'unchilik qilish va ularni yaxshi kunga erishtirmaslik qaroriga keldi u o'zining jannatdan haydab chiqarilganligini va allohning shafqatidan mahrum qolganligini odam alayhissalomdan ko'rgan edi u man allohning odamga sajda qilish to'g'risidagi amriga bo'ysunmaganligim uchun mushoalga tushib qoldim deb qaradi u odam alayhissalomdan intiqom ilib dardini chiqarmoqchi bo'lib jannatga kirdi o'zini odam alayhissalomga oq ko'ngil sadoqatman ko'rsatish uchun uningga xush chiroy salom soat qildi u har xil hiyl mikr bilan odam alayhissalomga yaqinlashdi odam alayhissalom va uning xotiniga istashliq bildirib o'zini ularning baxt saodatini qo'g'dug'ich qilib ko'rsatmoqchi bo'lib parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir dedi sura arab yigirmanchi oyat iblis odam alayhissalom va uning xotinining o'ziga sovuq muomala qilib vaz nasihatlarga quloq solmayotganligini ko'rib mening niyatim samimiy man sizlarga o'zimning sadoqatimni bildirish uchun keldim man sizlarga hargiz ziyon yetkazmayman deb qasam qildi u o'zining ozdirish qutirtish yelisini ishiltib ھېلىقى دەرەخنىڭ مېۋىسىنى خۇشپۇراق لەززەتلىك رەڭگى كۆركەم دەپ ماختاپ ئۇلارنى ئالدىدى odam alayhissalom va uning xotini oxiri uning soxta shirin so'zlariga aldanib ketdi odam alayhissalom va uning xotini allohning amriga xiloflik qilg'achqa jannatda davomli turishdan cheklandi alloh taolo ularga man sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni ma'ni qilmaganmidim shubhasizki shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim deb nido qildi sura arob yigirma ikkinchi oyat odam alayhissalom va uning xotini o'zlarining qig'iniga qattiq pushaymon qildi va allohga tavba istig'for etib shundoq deyishdi ular ey robbimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik agar san bizga mag'firat qilmasang bizga rahim qilmasang biz cho'qim ziyon tortquvchilardan bo'lib qolamiz dedi sura arob yigirma uchinchi oyat Allah Taala ularga, sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajilinglar yetganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalanasizlar dedi. Sura Arab 24-oyat. Alloh Taala Odam alayhissalom va uning xotiniga kengchilik qilib, gunohini mag'firat qildi. Ammo ularni jannatdan ayrilishga amr qildi va ularni iblis bilan sizlarning oranglarda yanada dushmanlik mavjud. Әмді оның алдам қалтысығы түшіп қанмаңла, оның езіт құлық вә құтырат қолығығы беріліп кетмаңла деп әгіқләндірді. Арқыдылла Аллах тала яны мұндақ деді. Сілә әммаңла жәннеттің бір-біріңлағы дүшмен болған алды түшіңла. Әгер сіләге менің тәрпімдің хидайет кәсе, kimki mening hidoyatimga agashsa u ozmaydi va oxirat shaqi bo'lmaydi sura taho 123 yuz alloh taolo odam alayhissalomga tirikchilikning maqsadini va tirish nishonini ko'rsatib berdi ya'ni huzur halovat ko'radigan davrning oyoqlashganligini jannatdan ayrilgan amon boshqacha tirikchilikning boshlanadiganligini aytdi odam alayhissalomning oldida to'g'ri yo'l bilan tuyuq yo'l e'tiqod bilan osiylik muvaffaqiyat bilan mag'lubiyatdan iborat ikki yo'l turadi kimki allohning ko'rsatganiga itoat qilmay uning hidoyat yo'lidan chatnaydi ekan u turmushda g'urbatchilikka qoladi shundoqla to'yiq yo'lga meyab qoladi odam alayhissalomning ikki o'g'li odam alayhissalomning xotini havva tug'ishga oz qolgan chog'larda insonlar turmushining qonun tartiblari bora bora mukammallashyotadi havva yangid odam alayhissalom bilan havva onaning bolalari insoniyat bog'chisida ichilgan tunji gul bo'lib ulardan tunji xushburoq chechildi odam alayhissalom bilan havvo onaning bolalarining vujudidan o'zlariga xushalliq va baxt topdi ular o'z pushtidan bo'lgan bolalarining ziminda to'rilib uyan buyan chepishib o'ynab alloh taolo bergan nozu ne'matlarni yeb yurganligini ko'rib noit xushal bo'lishdi ular balalarga noiti amroq edi ularni o'zlarining yurak parisi deb qaraydi havvo ona tug'ut qattiq qiynalgan bo'lsimi u buni ona bo'g'ichi xoli bo'lolmaydigan anchiki azob deb qaradi va xushalliqdan qini qiniga patmayli qoldi havvo ana ikki qo'shkezak tug'di bir qo'shkezak qobil va uning singlisi yana bir qo'shkezak obil va uning singlisi edi bir qo'soqdan chiqqan bu to'rt ok uka och singil ota onasining g'amxo'rligi bilan quromiga yetib kuchlik va tetik cho'ng bo'ldi ikki qizi ichilayli deb turgan g'unchiga o'xshaydi ikki o'g'il kang ziminda uyan buyan chepib tirikchilik yo'lini izdadi qobil dehqonchilik qildi inisi hobil chorov boqdi oka ufka ikkalan bu baxtlik oilada inoq o'tadi vaqtning o'tishi bilan okufka ikkalan balog'atga yetishga boshildi har ikkilisi boldurroq o'ylanib uy o'chaqlik bo'lib xotinlari bilan birga o'tishni o'ylaydi Bu şirin xiyal kecha kunduz ularning kallasidan chiqmaydi. Ular bir amal qilib o'z maqsadlariga yetishning ko'ydi bo'lishdi. Allohning irodasi o'zining qudratida tajalli etdi. Alloh taolo ziminda turayotgan odam alayhissalomning avlodlarini sinamoqchi, ularning pul melini va naslini ovutib, kang ziminni jallandirmoqchi bo'ldi. Taqdir kishilarning birli millat bo'lib qolmay, ko'payib har xil bo'lishini, ularning nuqta xususiyati erqi chiroy shakli baxt saodati va azob kulfatlarining boshqa boshqa bo'lishini belgiladi alloh taolo odam otiga hobilning qo'shkizak changlisini qobilga yotliq qilish qobilning qo'shkizak changlisini obilga yotliq qilish to'g'risida bishorat berdi odam alayhissalom allohning bu irodasini bolalarga yetkazdi va ulardan buningga itoat qilishni umid qildi agar insonlarning mijozida kojliq go'shtog'liq qoromliqdek illatlari bo'lmaganda edi ular otalarining farmoni bo'yicha ish qilgan bo'ladi insonlarning tabiati ochko'zlikdir kimki o'z nafsini yig'ib boshqara olsa va yoki hissiyotini aql bilan yenga olsa u ham bu dunyoda ham o dunyoda allohning panoyiga va marhamatiga musharraf bo'la oladi kimki o'z nafsining kayniga kirsa u tuyuq yo'lga kirib qilib falokatga uchraydi bir narsaning keyniga kirish kirmaslik insonlar uchun bir sinoq yer yuzidagi har bir kishi bu sinoqqa duch keladi odam alayhissalom allohning irodasini ikki o'g'liga aytgandan keyin qobil ochchig'ilinib bo'ysunishni rad qildi chunki o'z singlisi hobilning singlisidan chiroyliq edi shunga u inisi hobilga qattiq hasad qildi o'z nesivasiga shukur qilmay o'zi bilan qo'shkezak tug'ilgan singlisini xotinlikqa ilish umidida bo'ldi Hüsn Jamal burunmi hozirmu insonlar qalbini jalb qiladigan omil bo'lib kelmoqda. Shuning bilan birga u yana insonlar orasida adovat va o'shmanlikni keltirib chiqarishi mumkin. Qobil bilan Hobil chiroyli bir xotin ilish uchun kelishamasdan bir-birini yomon ko'rishadigan darajaga berib yetdi. Qobil kajlik qilib, otasining royiga bo'ysunmay, uning qarorini rad qilish niyatida bo'ldi. Dal shu chaqda kutmagan bir ish yuz berdi. odam alayhissalom ikki o'g'lining orzusini qondirib ularni yarashtirishga tashna bo'layotganda alloh taolo uningga bu voqeani besiq turishning chorasini ko'rsatdi odam alayhissalom ikki o'g'lidan allohga qurbonlik qilishni va kimning qurbonligi alloh taolo tarafidan maqbul ko'rilsa shu o'z ko'nglidagi xotiniga o'ylindiganligini aytdi Habil Allah'a bir tögü qurballık qildi. Qabil buğday atidi. Ulanın her ikisi g'alba qilishni umid qiladi. Hobilning ta'liyi o'ngdan keldi. Alloh taolo uning qurbonligini maqbul ko'rdi. Qobilning bug'diyi Alloh taolo tomonidan maqbul ko'rilmadi. Chunki u otasining royiga bo'ysunmagan edi. Qurbonligini mo chin ko'nglidan otmagan edi. Qobil mag'lub bo'ldi. Umidi barbod bo'ldi. Natijada uning qalbini shaxsiy havas va o'chmanlik chulg'ib oldida shu hamon uningda batniyatlik tug'ildi u inisi hobilga man sening baxtli o'tishingga o'zimning bo'lsa azob tortishimga qarab turolmayman man seni o'ltirmay qo'ymayman dedi san o'zingdagi illatning nima ekanligini bilgin dedi hobil azoblangan holda akisiga bu illatingni tugitib hidoyatga amal qil alloh taolo o'zidan yiqmaydigan bandisini yaxshi ko'rmaydi hobil sodda oq ko'ngil vafodor edi u allohning marhamatiga tashakkur etishni shukur qanoat qilishni biladi allohdan yiqot ota onasini hurmatlaydi bu dunyoni ko'zga g'ilpal ko'rinib o'tib ketadigan istutak deb qaraydi u aksiga bakma yestashlik qiladi hamisha uningga nasihat qilib turadi va ko'ngil bo'ladi shuning bilan birga u o'zini meni alloh taolo o'z panoyida saqlaydi deb biladi shunga u akisining tahdidiga parvo qilmadi hobil akisiga o'z niyatidan qaytib hidoyatga minish to'g'risida nasihat qildi u bu yaxshi niyatlarim akamning ko'nglidagi xofliqni chiqarib yetishi mumkin degan umidda edi u akisiga dedi aka sen to'g'ri qilmading hidoyatdan chetnab jinoyat o'tkazish girdaviga yiqilishay deb qolding sen yomon yo'ldan qaytib to'g'ri yo'lga mengib allohdan mag'firat tilagin navoda sen o'z beshimchilik qilaverdi ekansan mening omolim yo'q man faqat allohdanla panoh tilayman xolos lekin sen qilgan gunoying uchun cho'qim do'zaxga tashlansan bu barliq noinsof malullar ko'radigan oqibat obil qobilning ko'nglidagi o'chmanligini chiqirib tashlayolmadi g'azibinimi bosolmadi qobil otasining amriga bo'ysunmadi shunga u yer yuzidagi insonlardan tunji jinoyatkor bo'lib qoldi Heliqi paskash nafsi shayton tufaylidan oxir baxtsizlik yuz berdi obil oksi tarafidan o'ltirilib omoqatlikning nodonlikning va ishqi muhabbatning qurboniga aylandi bir tal yumron gul xazan bo'ldi bir dona chiroq o'chdi obil bu dunyodan ketdi otsi endi uni ko'rolmaydigan bo'ldi odam alayhissalom intayin azoblandi u dastlabdi xuddi tashna kishi suv izdigandek yoki och qolgan odam non izdigandek hammali yerda o'g'ilni izdidi u qobildan enisini ko'ygan ko'miganligini so'raganda qobil qo'pollik bilan man uning muobizachisi emas man bilmayman deb javob berdi odam alayhissalom obilning o'ldirilganligini bilgandan keyin ichidagi qahr g'azibini besib marhum o'g'liga qayg'uliq ta'ziya bildirdi u man qayg'u alam matemlerimni qalbimni bayan qilay men bir qo'limdan mangu ayrildim deb eslatchakdi hobil ziminda tunji o'ltirilgan odam bo'lg'achqa qobil uning jasadini qandoq bartaraf qilishni bilmaydi u jasadni bir tog'orga qochilab yudib hammaliyada qotirab yurivadi ko'ngli beorom titut bo'lib nima qilishini bilmaydi qobil sesig'an jasaddan chiqqan badbo'ychilikqa chidab turolmadi shu asnoda Allah'ın rahmi geldi. Allah Taala bu günahsız kişinin cesediga rahim qildi va Odam alayhissalom bilan Hobilning izzat hurmatini saqlash bilan birga hamoqat Qobilni jazman adablamoqchi bo'ldi. Qobil Allohning ta'limiga munosib bo'lmag'ach, Alloh Taala uni qog'iga shogird qilib, uning dot qog'idimu betar ekanligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shuningdan tartib, u qora yuz, pastkash va vijdon azobiga qolgan chokin odamga aylandi. alloh taolo ikki qog'ini evatib bir birini o'ltirishga buyurdi natijada ulardan biri yana birini o'ltiribdi sab qolgan qog'i tumshug'i bilan yerdan bir o'rak qo'lab o'lgan qog'ini ko'mdi buni ko'rgan qobil pushaymay yeb azoblanib voy isit man qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilikmi bo'lolmabdi mana dedi so'ra moyida 31 birinchi oyat دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.